Dunaparton van egy malombu bánató, törnek azon helyen, ha nekem is van bubánatom, oda viszem lejáratom helyen, ha esik eső, bubarikul szolakokas, kukorikul helyen, ha ez a kokas, nem jó kokas, én szól hassad, helye hassad. Háj te kislány, ugorj egyet, ne sajnáld a cipelődet, helye ha. Ha elszakad, újat veszek az évdéna, tiéd leszek, helye ha. Mi a Dunának a szíle, de még mélyebb a közepe, helye ha az én rózsám, kerülgeti általak a rajta menni eje, ha. ha az Isten megengedi, ide csináltatok neki eje, ha házamnál az egyik vége gyűrig ér, a másik vége eje, ha.